In die negende jaar nadat Sedekia koning van Juda geword het, in die tiende maand, het koning Nebekadzar na Jerusalem gekomen en hy het die stad van al die kanten aangeval. En in die twaalfde jaar nadat Sedekia koning geword het, op die negende dag van die vierde maand, het hulle dier die mieren van die stad gebreek. Al die ambtenaren van die koning van Babel het in die stad gekomen en hulle het by die middelpoort gaan sit die ambtenare was Nergal Sariser van Samgar, Nebisar Sekem die hoofambtenaar, en al die ander ambtenare van die koning van Babel. Nergal Sariser was die hoof van die soldaten wat op oorlogkarre geveg het. Toe koning Sedekia van Juda en al sy soldaten die ambtenare van die koning van Babel zien, het hulle gevlug. Hulle het in die nacht uit die stad gegaan door die poort tussen die twee mieren, op die pad naar die koningse tuin, en toe het hulle op die pad naar die Jordaan vallei verder gegaan. Maar die soldaten van die Galdeers het hulle gevolg en gejaag en hulle het vir Sedekia gekry op die droge gelijk grond by die stad Jericho. Hulle het omgevang en hulle het om na koning Nebekadzar toegebring in die stad Rebla in die land Hamad. Nebekadzar het besluit hoe hy vir Sedekia wil straf. Hy het Sedekia sy seens en al die belangrijke mensen van Juda daar in Rebla laat doodmaak terwijl Sedekia moes kyk. Toen het is Jedekia sy oor uitgesteek en hy het om met kettings wat vastbind om om na Babel te vat. Die Galdeers het die paleis en die huise in Jerusalem afgebreek en hulle het die stad verbrand. Neberadan, die hoofofficier van die koning van Babel, het die mensen wat in Jerusalem oorgeblij het, gevang en weggevat na Babel, en ook die mensen wat weggeloop het na die Galdeers toe om saam met hulle te vegen. Nebe raad dan het die arm mensen wat niks gehad het nie, in die land hier daar laat bly en hy het toe ook vir hulle lande en wingerde gegee. Koning Nebekadnsar van Babel het vir Nebe Radan, die hoofofficier, gesê wat hij met Jeremia moet doen. Hij het vir Nebe Radan gesê, je moet vir Jeremia laat haal en om oppas. Kijk dat niks met hom gebeur nie, en doen wat hij voor jou sê. Nebe Radan, die hoofofficier, en Nebe Saspan, die hoofambtenaar, en Nergal Sariser, die hoof van die soldaten wat op oorlogkarre geveg het, en al die officieren van die koning van Babel het mense gestuur en hulle het vir Jeremia uit die binnenplaas van die wachte gebring. Hulle het Jeremia vir Gedalia gegee en gesê hy moet Jeremia na sy huis bring. Gedalia was die sien van Achikam en Achikam was die sien van Safan. Jeremia het tussen die mensen gaan woon. Toe Jeremia nog in die binnenplaas van die wachten was, het hy gehoor die Heere sê vir hom, Jy moet vir die kesiet ebed meelek gaan sê, Die Heere wat oor alles regeer, die God van Israël, sê, Kijk, ek zal alles laat gebeur wat ek oor hierdie staat gesê het. Dit zal slecht gaan, niet goed niet. en jy zal zien wanneer dit gebeur, maar ek sal jou red door die dag. Jij is bang voor die mannen, maar ek sal jou nie vir hulle gee nie. Ja, ik zal je vrij laat wegkom, dit is zeker. Je zal niet in die oorlog sterf nie, jy sal niks heen nie, maar jy sal lewe omdat jy gegloeid dat ik je zal helpen. Dit het die Heere gesê,